lijepe vjere, dini i selama, govorimo o čistoći, o namazu, o postu, zekatu, hadžu i svim bitnim propisima koje svaki musliman i muslimanka, svaki vjernik i vjernica moraju poznavati. U našim dosadašnjim emisijama obradili smo skoro sve vrste namaza. Od obaveznih dobrovoljnih namaza, od obaveznih u određenim danima, dakle sezonskim obaveznim namazima, poput Bajram namaza, jeli i slično, zatim dobrovoljnih namaza koji se posebno preporučuju poput noćnog namaza, poput duha namaza i sličnih jeli namaza. Došli smo do velikog poglavlja koje u sebi također sadrži jednu vrstu namaza. Međutim, prije tog namaza, potrebno je progovoriti o mnogim drugim stvarima koje su svakako usko vezane, maltene namaz je završetak, završetak svega toga. Naime, govorimo o dženazi. Govorimo o smrti nakon umiranja, šta sve dolazi od kupanja, gasuljenja, dakle umotavanja u ćefine, od kabura, kopanja kabura, spuštanja u kabru, klanjanja džinaze i ostalo. U našoj prošloj emisiji otpočeli smo govor o svemu tome. Pa smo počeli s govorom šta je potrebno da radi onaj koga snađe smrtna bolest. Odnosno osoba koja bude na samrti. Kako da postupi? šta da uradi ona, ukoliko je naravno mogućnosti, prije nego li ispusti dušu. Pa smo spomenuli nekoliko stvari koje bi trebala da uradi takva osoba. Dakle, prije svega da bude zadovoljna Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom i da se strpi na toj odredbi. Da bude strpljiva i zadovoljna Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom. Zatim, da te zadnje svoje trenutke proživi između straha i nade. Da ne bude sigurna da će joj Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti, niti dakle da izgubi nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru, zatim da mnogo spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, uči mu dovu, zikr čini, ukoliko je nekome nešto učinila, nažao, ako je ikako mogućnosti, prije nego li ispusti dušu, da ona zatraži halala, zatraži oprosta od te osobe. I svakako da makako bile teške smrtne muke, da osoba ne priželjkuje smrt. Da osoba ne priželjkuje smrt. Već ukoliko je teško i ukoliko vidi da nema više dobra za nju, tada stoji u predanjima hadisima Allahovog poslanika alihi salatu osam, da možemo dobiti Allahu dželovala da nas poživi, da de nam života sve dok je život za nas bolji i da nas usmrti onda kada smrt za nas bude bolja. Također jedna od stvari koju treba da uradi osoba koja je na samrti i to smo ostavili u ovoj zasebnoj emisiji budući da govor je dug, jeste dakle vasijet oporuka osoba koja je na umrlu, koja će od te bolesti da preseli, da umre, trebala bi da ostavi vasijet, da ostavi oporuku. Odnosno, kako se to kaže u arapskom jeziku, pod vasijetom misli se da napravi ugovor s nekim, napravi dogovor s nekim o njenim određenim stvarima, i mjetku i ostalo. Međutim, dakle, pod tim vasijetom ne misli se samo da čovjek oporuči imetak. Kome će ga dati, ko će ga preuzeti ili ko će brinuti se o njegovom mjetku. Već pod oporukom, konkretno kada govorimo o dženazi, pod oporukom misli se na mnogo šta. Čak dakle, i da se u oporuci stavi ko će nam klanjati dženazu, ko će nas gasoliti, kako, na koji način, zatim svakako da spomenemo i ukoliko smo mi nekome dužni i ukoliko je neko nama dužan da se to spomene. Dakle, to se misli pod vasijetom, to je širok pojam. Svakako, pisanje oporuke je propisano. To treba činiti, propisano je i Allahom riječju Kur'anom i sunnetom Allahovog poslanika alihi salatu sam i islamski učenjaci su složni da je to propisano da bi trebalo napisati oporuku prije nego li se i umre. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi govoreći o ovom propisu u suri Al-Baqare 180. ajetu kaže Kutiba alaikum idha hadar ahadakumul mautu in taraka hajranil vasijetu lilvalidejni vala akrabine bil marufi haqqana al mutteqin. Kada nekome od vas se prikuči smrt, približi smrt, zapadne u smrtnu bolest, očekuje da će od te bolesti umrijeti, propisuje mu se da napiše vasijet, da oporuči, naročito ukoliko iza sebe ostavlja i metka, i da napravi oporuku za svoje roditelje, za svoje bližnje, Jeli? Također, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže u hadisu neka kogod ima šta za oporučiti, neka ne zanoći dvije noći, a da pored sebe nema tu oporuku. Bilo ko od vas da ima i metka, ima šta da oporuči ili dužan je, dužni su mu i slično, ono o čemu bi trebali biti upoznati njegovi bližnji ili neko iz njegove familije, ako bi on umro, preselio, to bi otišlo s njim. Dakle, ukoliko treba neko za njega nešto da uradi, trebao bi da napiše oporuku. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu oslam, nije dozvoljeno muslimanu ako ima išta za oporučiti da provede dvije noći, a da to nije kod njega i zapisano, da nije napisana oporuka oporuka, vasijet. Pa kaže Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, nakon što sam čuo te riječi, nisam zanoćio, nisam dočekao ni jednu noć, a da moja oporuka nije bila pored mene. I na osnovu ovog kuranskog ajta, ovog hadisa i drugih hadisa, islamski učinjaci su složeni da je propisano pisati oporuku vasijet. Taj vasijet, oporuka, može biti strogo obavezna. Dakle, da nam je strogo obavezno da napišemo oporuku. Također može da ima propis preporuke, nečega što je lijepo. Na drugoj strani također može oporuka ponekada da bude i pokuđena, pa čak i zabranjena. Subhanallah, kako to vidimo iz Kur'ana, da nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže kutibe alikum iza hadara ahadakum ul maut. Propisuje vam se kada nekome od vas nastupi smrt prije nego li umre da napiše vas ijet ukoliko iza sebe ostavlja i mjetka. I kaže Allah poslanika alaihi salatu sam, čuli smo šta kaže. Međutim, ponekada vasijet oporuka može biti zabranjena. Međutim, ne misli se zabranjena napisati, nego sama svojim izgledom, svojom formulacijom, onako kako je sačinjena, biva zabranjena da se sprovede. Ne smije se kao takva sprovesti. Kada to biva? Onda kada se u toj oporuci oporuči grijeh. Kidanje rodbinskih veza. Da kaže u oporuci neću halaliti svojoj djeci ako budu održavali odnose sa mojim bratom. To je zabranjeno. Dakle, da čuva hator tebe, a ne da vodi računa Allahom subhanahu wa ta'la propisu, dakle, to je zabranjeno. Ili da oporuči cijeli svoj imetak nekome drugom, ne ostavi svojim nasljednicima ništa od imetka, želeći da naudi svojim nasljednicima, sprovedba takve oporuke, takvog vasijeta je zabranjena. Mnogi kada izlazu, izlaze pred džamakli i hoće da klanjaju dženazu, kažu, kao što vam je poznato, vasijet kada se ostavi, kada se napiše oporuka, nju je obaveza sprovesti. Ne mora značiti. Ukoliko je u toj oporuci, ukoliko je u tom vasijetu spomenuto nešto što je zabranjeno, onda se gleda Allahov hator, onda se gleda Allahov pravo. Prvo ono treba da se ispoštuje. Može biti sprovedba vasijeta oporuke pokuđena. Dakle, ne preporučuje se. Kada? Ukoliko onaj koji oporučuje od imetka oporuči drugima, kao što nam poznato, dakle, nasljednici će naslijediti njegov imetak. Međutim, nema kod sebe mnogo imetka. I on opet želi da oporuči. Pa ako poruči nekome drugom mimo svojih nasljednika, onda nasljednici možda neće dobiti u nasljedstvo mnogo imetka. Onda će i oni, njegova djeca, dakle, biti, biti siromašni, biti siromasi. Pa je bolje da ne oporučuje, već da ostavi taj imetak svojim nasljednicima. Onaj koji ima mnogo imetka i njegovi nasljednici će dobiti, iako oporuči maltene, trećinu, kako je došlo u hadisu sada Ibn Abi Waqasa radijallahu talan, da je htio da oporuči sav svoj imetak, pa pola svoga imetka, pa mu je Allah, poslanik alaihi salacan, svaki puta smanjivao i govorio, to je puno, to je puno, to je puno, da bi rekao trećinu, pa kaže, može trećina, ali i to puno. Neka bude trećina, iako je i to puno. Pa kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, da bi bolje bilo oporučiti i manje, dakle ostaviti u oporuku da se podijeli njegov imetak i manje od, od jedne trećine. Pa dakle, kada je preporučeno, kada čovjek ima imetka mnogo i ako bi podijelio čak dakle i trećinu svoga imetka, njegovi nasljednici bi u nasljedstvo dobili opet mnogo imetka. Tada se dakle preporučuje i dozvoljeno mu je tada. I obaveza, obaveza je napisati vasijet i obaveza je ispoštovati vasi, vasijet, taj dakle oporuku, ukoliko je čovjek nekome nešto dužan, pogotovo ukoliko je ostao dužan Allahu subhanahu wa ta'ala. Ostalo mu je iz mjeseca Ramazana nešto da naposti, ostalo mu je prethodnu godinu nije izdvojio zekat na svoj imetak, Kasnije iz njegovog imetka treba da se izdvoji taj zekat jeli, i slično namjeravao da ode na hađ, pripremao se, međutim smrt ga je pretekla u tome, pa je dakle obaveza da on to spomene u svome vasijetu, u svojoj oporuci i također neko od njegovih bližnjih, njegovi nasljednici trebali bi tu oporuku i da, i da sprovedu. Pa dakle, e, kako se piše vasijet. Šta bi trebao vasijet svih nas? Dakle, prije ili kasnije, svima nama će doći smrt. I svaki od nas bi trebao da oporuči. Ukoliko nema imetka, da ga oporuči da se njegov imetak podijeli nakon njega, mi smo ljudi, živimo na Dunjaluku, Danas pogotovo život nije tako lahak, čovjek se zadužuje, zalazi u svakakve poslove i slično, komunicira s ljudima jer je društveno biće, počesto dakle u toj komunikaciji možda zategnu se njegovi odnosi sa drugom stranom i slično, dakle sa njegovom smrću sve bi to otišlo s njim, drugi ne bi bili upoznati, Pa je dakle, iako nemamo imetka da oporučimo, neophodno da napišemo dakle te detalje iz našeg života, da ako mi ne stignemo da izmirimo sve to, ako nas Allah subhanahu wa ta'ala ne izliječi iz te naše bolesti, onda da to naši nasljednici, da to oni izmire nakon nas. Pa možemo sačiniti svaki od nas općenit vasijet. Dakle, ono što bi trebao svaki vasijat, svaka oporuka da sadrži i samo, dakle, na kraju još spomenuti ukoliko smo dužni nekome ili ukoliko je neko nama dužan. A mi možemo, dakle, ukoliko nam Allah dadne života, možemo, dakle, nakon što izmirimo taj svoj dug, možemo izbrisati. Kao što kaže Omer radijallahu ta'ala, nema smetnje da čovjek izmijeni svoj vasijet u cijelosti, u potpunosti da nešto doda, nešto izbriše, pa čak dakle da u cijelosti promijeni svoj svoj vasijet. Dakle, vasijet oporuka svih nas trebala bi da teče na sljedeći način. Da na početku vasijeta, oporuke, spomenemo svoju pripadnost islamu, odnosno da posvjedočimo da je jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja samo Allah subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik da sve to posvjedočimo da svjedočimo da je smrt istina, da je proživljenje istina, da je sudnji dan istina, da ćemo doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala i da će nas On ispitivati za naša dijela. Zatim, da oporučimo svojoj porodici bogobojaznost, da se boje Allaha subhanahu wa ta'ala i da se čvrsto drže svoje vjere, dini Islama, da nakon nas ne otkidaju se od vjere, da nakon nas ne odstupaju od svoje vjere, da umru u Islamu, da umru kao muslimani, kao što su i prethodni vjerovjesnici i poslanici to oporučivali svojoj djeci govoreći kako se spominje od Jakuba i Ibrahima, da su dakle govorili svojoj djeci Inna Allahe stafa lakumu din felatemu tunne illa vantu muslimi. Muslimun. Doista vam je Allah odabrao pravu vjeru, pa nemojte umirati osim kao, kao muslimani. Zatim, da oporučimo da naši ukućani imaju lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala kada ih zadesi naša smrt. Kada umremo, da imaju lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi također, kao što smo čuli u prethodnoj emisiji, trebamo imati lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako, to lijepo mišljenje trebamo poručiti našim ukućanima. Kada ih zadesi naša smrt. Također, da zatražimo od njih da nam dovedu dobre ljude, vjernike, naročito one s kojima smo se cijelog našeg života družili, putem kojih je Allah subhanahu wa ta'ala povećavao naš iman, da dođu nama kada budemo na samrti, da nas postiču na Allaha subhanahu wa ta'ala, da izgovorimo šehadet i da imamo lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wa salam, neka niko od vas ne umire a da nema lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, dakle, da oporučimo da nas postiču naše hadet blagim riječima, da nas postiču da izgovorimo la ilaha illallah. Jer je došlo u hadisu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, taj će ući u džennet. Zatim, da oporučimo strpljenje, zadovoljstvo Allahovom odredbom i također da oporučimo našim ukućanima posebno da dove za našu lijepu završnicu. Kada budu kod nas i kada budu iščekivali svakog trena da naša duša izađe, da spominju samo lijep govor kod nas. Da dove za nas. Jer je došlo u hadisu Kada se budete nalazili kod bolesnog ili umrlog, govorite samo dobro, jer doista meleki aminaju na sve ono što vi govorite. Nažalost, danas kod nas je stanje potpuno drugačije. Dođu ljudi kod bolesnog, pogotovo ukoliko taj bolesni više nije pri svijesti. Gubi se. Svo šta pričaju. Puše cigarete. Neki se i smiju. Ako biva došli, da ga obiđu u zadnjim trenucima njegovog života. Ne, kaže Allaho poslanik alihi salatu sam, kada budete kod bolesnog, onda govorite samo dobro, jer doista meleki aminaju na ono što vi govorite. Zatim, da uporučimo našim ukućanima, bližnjima, onim koji budu u trenutku našeg ispuštanja duše, kada naša duša izađe i krene ka svome gospodaru, da sklope naše oči i da zatvore naša usta ukoliko ostanu otvorena. Jer kako je došlo u hadisu, da oči prate dušu kada odlazi. Pa ukoliko naše oči ostanu otvorene, da nam sklope oči i također zatvore usta. Zatim da oporučimo našim ukućanima da nas prekriju platnom u cijelosti, platnom koje će pokriti naše tijelo u cijelosti. Ili da nam promijenu odjeću naši bližnji, naša supruga ili naša djeca, brat ili sestra. Da promijenu nam odjeću, da ne budemo, da ne ležimo više u onoj odjeći u kojoj smo prije toga živjeli. Zatim da oporučimo obavezno našim ukućanima da ne nariču za nama, da mnogo ne plaču. Plač je dozvoljen, međutim ukoliko taj plač bude popraćen naricanjem, nekim vidom sržbe, nezadovoljstva Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom, to nije dozvoljeno. I to moramo obavezno staviti u oporuci da zabranjujemo svojim ukućanima. Jer ukoliko im to ne zabranimo, ukoliko im ne pojasnimo taj propis da je on strogo zabranjen, onda ćemo mi biti griješni ukoliko oni budu naricali, naricali za nama. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao nije od nas onaj koji se udara po licu, koji cijepa svoju odjeću i čupa svoju kosu kada ga zadesi musibet nedaća. Zatim trebamo poručiti svojim ukućanima da požure s našim spremanjem, sa spremanjem naše dženaze. Da, što je god moguće prije, ogasule nas, umotajuće fine, ponesu nas ka mjestu gdje će nam se klanjati dženaza i spuste u kabur. Trebamo uporučiti da nam pronađu osobu koja će nas gasuliti, osobu koja poznaje način kupanja po sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i osobu koja je bogobojazna, koja je vjernik. A najbolje bi bilo kada bi to naši ukućani učinili, kada bi nas oni okupali. Zatim da oporučimo i onoj osobi koja će nas kupati, da ono što primijeti od mahana na našem tijelu, da to sakrije. Zato se i traži osoba da je bogobojazna, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala ne samo da poznaje način kupanja, već i da je bogobojazna, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, kako ne bi mahane koje primijeti na našem tijelu dalje, dalje prenosila. Zatim, da i mi kažemo, oporučimo kako da nas kupa, da nas opere, okupa najmanje tri puta, a ako bude potrebe i više, da nas također s vodom kupa i sa sapunom, a da zadnji puta stavi jeli, i miris da nas namiriše. Zatim, da oporučimo našim ukućanima da nam kupe dva, da nam kupe bijele ćefine, da nam kupe bijele ćefine, najmanje tri ćefina, a nema potrebe više, jer je u tome rasipništvo, rasipanje. Ti ćefini prije ili kasnije u zemlji će se potrošiti. Nema potrebe, tri je dovoljno. I nema potrebe za nekim posebnim platno. Najbolje bi bilo da te ćefine kupe iz našeg imetka. Iz našeg imetka, da se izdvoji, iz onog imetka koji ostaje za nas, da se izdvoji novac i da se kupe ćefini. Zatim, da, kada nas umotaju u ćefine i stave na tabut, da nas nose na svojim ramenima, to je naše pravo kod braće muslimana, da nas nose na svojim ramenima, ramenima Nažalost, danas ovaj propis je u cijelosti zapostavljen. Uglavnom vozi se autom do samog mezarja. To nije islamski običaj. Naravno, nalaze se nekakva opravdanja i slično. Međutim, ukoliko pogotovo mjesto gdje će se klanjati dženaza nije udaljeno, trebalo bi nositi umrlu osobu na ramenima. Zatim trebamo oporučiti danas našu dženazu ne prati cvijeće, ne prati muzika, ne prate svijeće, ne prate ženske osobe. Ukoliko žena ili ženske osobe budu htjele da prate našu dženazu, da ne plaču za nama, da ne nariču za nama, a najbolje je da ne prate našu dženazu kako se prenosi od ashabiki, iz vremena Allahovog poslanika alihi salacom da su govorile bilo nam je zabranjivano da pratimo, pratimo dženazu. Zatim da im oporučimo da požure s našom dženazom, da šute dok nas nose i da razmišljaju sutra će i oni biti nošeni kao što danas nose nas. Zatim da se potrude da skupe što je god moguće više muslimana da nam klanjaju dženazu. Jer je došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salavcom kod imama muslima, nema nijednog muslimana da umre pa mu dženazu klanja 40 muškaraca koji ne čine širk Allahu subhanahu wa ta'ala, a da Allah neće primiti njihovo zauzimanje za njega. Nakon što nam klanjaju dženazu, neka nas spuste u kaburu, najbolje bi bilo da oporučimo da to učine naši najbliži, naši sinovi ili naš brat, naš otac, najbliži iz naše familije, iz naše porodice, neka nas oni spuste u kabor. Neka nas unesu u kabor s mjesta gdje će biti naša stopala. I neka nas spuštaju u kabor sa riječima Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah u ime Allaha i po sunnetu Rasulullaha, Allahovog poslanika, alihi salatu veselam. Zatim, neka prisustvuju na našem spuštanju i zagrtanju, da oporučimo, da muslimani prisustvuju našem spuštanju u kabur i zagrtanju, to je naše pravo kod njih. Jer je došlo u hadisu, šest je prava muslimana kod svakog drugog muslimana. Pa jedno od njih zadnje koje je spomenuo Allahu poslanika alaihi salacom jeste da ga isprate do kabura. Da ga isprate do kabura. Zatim da oporučimo da se naš kabur ne uzdiže, da se ne gradi ništa na njemu, da se ne ispisuje ništa na njemu i da ne bude visočiji od jednog, od jednog pedlja. Trebamo oporučiti da nakon zagrtanja naše kabura ostanu muslimani na našem kaburu i da dove Allahu subhanahu wa ta'ala otprilike jedan sahat je po sunnetu da se ostane, okreni se prema kibli i da se dovi Allahu subhanahu wa ta'ala za umrlog, da se traži od Allaha subhanahu wa ta'ala milo za njega, oprost i postojanost u kaburskom ispitu. Jer čovjek nakon što se spusti u kabur i kada ode zadnji s njegovog kabura, tada mu dolaze dva meleka Munkir i Nekir i pitaju ga ko je bio tvoj gospodar, ko je bio tvoj poslanik i koja je bila tvoja vjera. Zatim trebamo oporučiti također našim ukućanima da znaju ukoliko je nešto ostalo od posta, nismo ispostili da neko od njih naposti. Ukoliko smo nekome ostali dužni da obavezno spomenemo njegovo ime, njegovu adresu, kontakt, telefon, i koliko smo mu dužni ili također ukoliko je neko nama ostao dužan, namjeravali smo ići na hađ, ići na umru, nismo izdvojili zekat iz našeg imetka i ostalo, trebamo sve to spomenuti. Trebamo poručiti našim bližnjima da što je god moguće više dove za nas i čine svako drugo dobro djelo jer ćemo mi od toga ako Bog da sutra i kada umremo imati, imati sevapa. Na kraju trebamo reći da je to ono čime smo zadovoljni, da se tako postupi s nama i nakon nas, da se postupa na takav način i da je grijeh onome koji ovakvu oporuku koja je sačinjena po sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, onaj koji je izmijeni zbog svojih prohtjeva, interesa i slično da je griješan. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam naš život sve dok je za nas bolji, da nas ostavi u životu, a kada smrt bude bolja za nas, da nas Allah subhanahu wa ta'ala usmrti, da nam podari lijepu završnicu i da e, pomogne nas u zadnjim tim trenucima našega života, da što je god moguće strpljivije i zadovoljnije odemo sa ovoga svijeta i također da ove stvari, ove propise, koje bi svaki musliman i muslimanka trebali da sprovedu prije nego li umru, da i nama Allah subhanahu wa ta'ala to omogući, da napišemo vasijet, oporuku kako da se postupi s nama i nakon nas. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.